Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 6-ն է, տարվա 6-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1198 թվականի այսօրը թագադրվեց Կիլիկիայի թագավոր Լևոն Բն։ 1896 թվականին տեղի ունեցավ գնացքի ժամանումը Լասյոտի կայարան ֆիլմի ցուցադրությունը։ Այդ ֆիլմը երբեմն սխալմամբ համարվում է առաջին կինոնկար։ 1912 թվականի այս օրը Նյու Մեքսիկոն դարձավ Միացյալ Նահանգների 47-րդ նահանգը։ 1943 թվականին խորթային կարմիր բանակում գործածության մեջ մցվեցին ուսադիրները։ 1992 թվականի հենց այս օրը Արցախը հանրակրվեի միջոցով ընդունեց իր անկախության հռչակագիրը այսօրը ծնվել են։ 1412 թվականի հենց այսօրն է ծնվել Ֆրանսիայի ազգային հերոսուհի Ժաննա Դարկը։ Ժաննա Դարկը Ֆրանսիայի ազգային հերոսուհի է կաթոլիկ եկեղեցու սուրբ, հայտնի է որպես Օրլեանի կույս։ Գլխավորել է ֆրանսիական ժողովրդի ազատագրական պայքարն անգլիացիների դեմ 100-ամյա պատերազմի ժամանակ։ 1822 թվականի հենց այսօրն է ծնվել գերմանացի գործարար եւ հնագետ Հենրիխ Շլիմանը։ 1888 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ դերասան Վահրամ Փափազյանը հայ նշանավոր դերասան գրող արձակագիր խորթայմիության ժողովրդական արտիստ։ Փափազյանը համարվում էր սովետական միության ամենալավ շեքսպիրյան դերասանը, հատկապես հայտնի է իր Օթելոյի դերակատարությունը։ Փափազյանը զբաղվել է նաև թատերավերլուծությամբ եւ գրական գործունեությամբ։ Հայտնի է նրա հետադարձ հայացք հուշագրությունը։ Ստեփանակերտի պետական թատրոնը կրում է հենց Փափազյանի անունը։ 1896 թվականի այսօրն է ծնվել Գուսան Հավասին։ 1899 թվականի այսօրն է ծնվել հայ լարագրող եւ պատմաբան Հատիկ Ազիզյանը։ 1912 թվականին հայ թարգմանիչ բանասեր Խորթայի միության գրողների միության անդամ Արբունտայանը։ 1928 թվականին հայ քաղաքական եւ պետական գործիչ Հենրիկ Ազատյանը։ 1938 թվականի այսօրն է ծնվել իտալացի երգիչ, երգահան, դերասան, ռեժիսոր եւ հեռուստահաղորդավար Ադրիանո Չելենտանո։ Բեմում քայլելու ձևի պատճառով Իտալիայում Չելենտանոին անվանում են Moleggiato, հայերեն զսպանակների վրա։ Չելենտանոն իտալական երաժշտության պատմության ամենահաջողակ ու ազդեցիկ կատարողներից է։ Իր ողջ կարիերայի ընթացքում նա թողարկել է 41 ալբոմ, 150 միլիոն ընդհանուր քանակով, ինչպես նաև նկարահանվել է ավելի քան 40 ֆիլմերում, որոնցից առավել հայտնի են Անսանզի Սանձե հարումը, Բլև, Խելահեղ սիրահարվածը եւ Բինգո Բոնգո ֆիլմերը։ Երկու անգամ արժանացել է Դավիթ Դի Դոնատելոյի մրցանակի Բլեֆ եւ Թավշյա ձերքեր ֆիլմերում տղամարդու լավագույն դերակատարման համար։ 1989 թվականին Չելենտանոն շնորհվել է Միլան քաղաքի բարձրագույն պարգևը Ամբրոջո Դորո հայերեն ոսկե ամբրիոս։ 2007 թվականին գլխավորել է 100 ամենավառ կինոասխերի ցանկը, որը կազմել էր Time Out ամսագիրը։ Ադրիանո Չելենտանոյի պատվին է կոչվել համար 6697 աստերոիդը, որը հայտնաբերվել է 1987 թվականի ապրիլի 24-ին։ Ադրիանո Չելենտանոն իր ապագա կնոջ դերասանուհի Կլաուդիա Մորիի հետ ծանոթացել է ինչ որ տարօրինակ տիպ ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ։ 1964 թվականի հուլիսի 14-ին նրանք գաղտնի պսակվել են Գրոսետո քաղաքի Սուրբ Ֆրանցիսկի եկեղեցում։ Կլաուդիան զբաղեցնում է կլան Չելենտանո ընկերության գործադիր տնօրենի պաշտոնը։ Նրանք ունեն 3 երեխա՝ Ռոզիտան, Ռոզալինդան եւ Ջակոմոն։ 1946 թվականի այսօրն է ծնվել անգլիացի նշանավոր երգիչ, պոետ, գիտարահար եւ նկարիչ Pink Floyd խմբի հիմնադիր Sid Barrett-ը։ 1955-ին անգլիացի ճանաչված դերասան, հայտնի Mr Bean բեմական կեղծ անվամբ Rowan Atkinson-ը։ 1986 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ռուս սուպերմոդել Իրինա Շեյքը։ Այսօրը տոնում են Իսլանդիայում այսօր ցոլն է, Ջամայկայում մարունների օրը, Լեհաստանում 3 արքանների տոնը։ Հունվարի 6-ին Հայ Արաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնը, որը սկսվում է հունվարի 5-ի երեկոյան։ Հայկական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է ճրագալույցի պատարակը եւ հնչում է Քրիստոսի Ծննդյան ավետիսը։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Օրդնյալը ծնունդը Հիսուս Քրիստոսի։ Այսօր հունվարի 6-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 359 օր։